Ebyabalevita esura ya 12 Okwezibwa kwa bakazi abamara kuzara Omkama agambira Musa ati Ogambire abaisraeli oti ko mukazi arawatwaraga enda akazara omwana w'omwojo au aliyagara ebiro mushanju aliyagara nkoko agara agire omubirobye akirokya munana omwana bamutayiri nyina mwana agenderere ebiro makumi gashatu na bishatu byoruzaro atali kuata kintu kyona kyona kitakatifu anga kutaa atakatifu kuika oru ebiro byoruzaro rwe biriwa kyonka karazaraga omwana w'omwisiki au aliagara amalimansi gabiri nkoko abaagire omubirobye kandi agenderere ebiro nkaaga na mukaaga byoruzaliro oro ebiro byoruzaliro biriwa byaba bya mwojo anga bya mwisiki aleteraga omukuwa amulyango gweyema byomuterano omwana gwentaama gwo mwaka gumo gwe kiyongo kyokuokibwa nekiiba kito anga entunguru maiba yekiyongo kenyatano yobufu omkuwani agiongega omumashogo mkama agirire omuzaire ogo enyatano aoniro nina mwana aliruga omuruzaliro akera eri iteka lyanyi na mwana Noru arazaraga omwojo anga omwishiki karaburwaga kubona omwana gwentama au atwale entunguru maiba anga ebiba bibiri ebito ekimo kekiyongo kyokwokibwa ekisigaire kiyongo kyenyatano yobufu omukwani aramugiraga enyatano ao arabaga ayezire